yo kuri uno mutaga yo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarundi bamagarirwa kwitura abaganga hakiri kare mu gihe babonye ibimenyetso z’indwara zo mu mutwe byaraye bishyikirijwe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu mu gihe hariko hahimbazwa hariya mu ntarangozi umunsi wahariwe um, umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara zo mu mutwe nayo imishamirano yasubiye kwaduka kuno wa gatatu mu ishyamba rya rukoko hagati y'ishyirahamwe Tanganyika Sugar Industry hamwe na Kojeruko abajeje umutekano bakaba bahanyarukiye kugira ngo bagwanye ivyo vyariko biraba bucana yandi yuno munsi y'imvugo iremesha tuza ko yagira imvugo zicanishamo imigwi kiraduciramo umugambi wa leta ewe burundu urambaye wo gukingira ibidukikije ukaba nabo waragize uruhara ruboneka mu gukingira isi yacu nagomba ntange impanuro nongera nkebura abafundi bose bakorera mu gisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije guhindura ingendo begere abarimyi borozi babereke ubuhinga bwo kurima no korora kijambere kugira ngo umwimbu wiyongere mu gihugu cyacu kanatsinda nta yindi nka baragiye ni naco bahemberwa kuko niko kazi leta yabashinze kandi bemeye gukora atagahato Jereve Ndirakobuca n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi tukiriye muri ico gisata nyine c'uburimyi imishamirano yasubiye kwaduka mu ishamba rya Rukoko hagati hagati yishira hamwe Tanganyika Sugar Industry hamwe na Kojeruko abarima ipampa bagiriza abarima ibikaju ko basubiye kurenga karimbi kari kashinzwe kuri wa mbere abarima ibikaju nabo bakavuga ko batemera uko akarimbi kashinzwe abanyagihugu boba bashika ijana ku ruhande rumwe n'irindi jana ku rundi ruhande bari bashamiranye kuva mu gatondo kuri wa gatatu abajeje umutekano bakaba banyarutse kuja hagati Space Caritas Kabanyana yari yakubitiyeyo imashini zirima zibiri ariyo matracteur y'ishyirahamwe Tanganyika Sugar Industry ririma ibikaju mu rukoko yazindutse aja kurima ku rya gatatu rya gihanga mu rukoko mu businze abarimyi b'ipampa barimye ndetse bo bakaba banatumenyesheje ko n'ibigori bari baramaze kubitera nubwo byaboneka ko bitari bwamere niho abarimyi b'ipampa babonye ayo matracteur baca bashwa baduka bayabuza kurima yagumye ahagaze kuri ubwo businze kugeza ku mutaga w'uyu wa gatatu nk'uko twabyiboneye imishamirano ikiraduka hagati y'abaremyi b'ipampa n'abaremyi b'ibikaju abajejwe umutekano basanzwe bakorera aho mu rukoko bakaba banyarutse kuja hagati y'abo baremyi b'ibikaju by'ishyirahamwe tanganyika shuga indasitiri n'abaremyi b'ipampa rya kojeruko ibyo bikaba bibaye inyuma y'aho imbibe zerekaniwe n'intumwa yo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bagashinga akarimbi kuri uyu wa mbere hagati ya y'ayo matongo abiri iry'ishyirahamwe Tanganyika Sugar Industry ripima hegitari igihumbi n'ijana riherereye haruguru hamwe n'iry'abarimyi b'ipampa rirenga gato hegitari amajana atanu riherereye hepfo nk'uko twabyiboneye abajejwe umutekano bahavuye basaba izo mpande zibiri gutaha zikava muri ayo matongo mu kurindira ko ababijejwe bobitorera umuti umuhanuzi mwishikira muri komine gihanga yatumenyesheje ko ariko ikibazo bagiye gutorera umuti vuba na rijya imbibe zigabura ayo matongo abiri zija zarashinzwe sipesi kabanyana mu rukoko hadiyo y'isanganiro Space Caritas kabanyana tugukengurukire tuvengaho mu ntara ya Bubanza dukubitire hariya mu ntara ya Ngozi niyo tuca tubandaniriza ano makuru mu gisata cy'ubworozi imiryango igihumbi yo mu makomine umunani intara ya Kayanza na Ngozi niyo izofashwa n'umugambi IFR biciye mu bworozi byashikirije kuno wa gatatu ingozi mu gutanguza uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro nishiramo Ecoped Amer hamwe ni hamwe ni by'abaganga b'ibitungo batagira imbibe Janvier Nkoribigawa arongoye uwo mugambi amenyesha ko uburyo buzokoreshwa bungana n'umuryaridi n'imiliyoni amajana atatu z'amahera y'amarundi ingozi ni nkuru tubaza Apollinaire Muzagara nk'uko bivugwa na Janvier nkora arongoye IFR uwo mugambi uje gufasha kugabanya ubukene bw'imiryango igihumbi kenye gusumba iyindi gutyo ishobore kuronka ivyo ifungura umuryango wose ukazoronswa impene zine uwo mugambi uzomara imyaka itanu uzokorera mu makomine ya Ngozi Busiga mumba Gashikanwa mu ntara ya Ngozi na Muruta Matongo Kayanza na Butaganzwa mu ntara ya Kayanza ukazotangurira ku miryango amajana atanu kuri uwo mwaka wa mbere w'ibikorwa Nkola ibigawa avuga ko uwo mugambi uzotwara amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi imwe miliyoni amajana atatu mirongo itanu zitandatu n'ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri azotangwa n'ingoma y'ububirigi biciye mu kigo DGAD kijejwe iterambere kazotanga ibice mirongo inani ku ijana byayo mafaranga ayasigaye nayo akazotangwa n'ishyirahamwe ry'abaganga b'ibitungwa batagira imbibe Veterinaire Sans Frontières Belgique turetse abo igihumbi barabwa ubwa mbere n'uwo mugambi n'abandi ngo bazogenda bokoregwa impene izo za mbere bahawe zimaze kuvyara abahinga mu magara y'ibitungwa bazokurikirana iyo miryango kugira izo mpene zivugwe ntizihitanwe n'indwara badashitse kuco Isaha zitandatu zirenga ko iminota 34 ngaha muri studio za radio isanganiro akaba ari amasanye hari ingozi nkuko nari babwiye mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru abarundi bamagarirwa kwitura abaganga hakiri kare mu gihe babonye ibimenyetso vy'indwara zo mu mutwe umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yateye ako kamo mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu ari wa magara mu mutwe kuri wa kabiri ingozi muri ivyo birori nyene aba neza n'abagwiza tunga bahamagariwe guteza imbere igisata cy'amagara yo mu mutwe inkuru tubaza Jean Dodier irakoze ku tugira amagara yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose umwitwarariko uburundi bwarifadikanije n'amakungu kuri uyu wa kabiri guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe muri ibyo birori waserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms mu burundi yavuze ko urugero rw'abashikira ubwo buvuzi rukiri ruto mu bihugu vya afurika uburundi budasigaye inyuma umushikiranganji ajejwe kubungabunga amagara y'abantu muganga Muganga Sylvie Nzeyimana ashima uruhara rw'ikigo Fondation mugira neza mu guteza imbere amagara yo mu mutwe yasavye n'abandi bagira neza abagwiza tunga badasigaye inyuma gukorera muri ico gisata. Iki kigo umugira neza cunganira ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida mu kwegereza abaganga n'imiti kugira abene gihugu boroherwe duhamagariye n'ayandi mashirahamwe abagwiza tunga Nyamurunga n'abandi ngo bafatire kuri aka karorero keza ka fondasiyo bonasiyo umugiraneza kugira dushire ingufu hamwe twese mu gisata cyo gukinga no kurwanya indwara zo mu mutwe hariho umwizero kuko izo ndwara zo mu mutwe n'iz'inyifato ziravugwa zigakira iyo mwivuje hakiri kare tuboneyeho rero guhanura abashikiwe nicyo kibazo cy’indwara yo mu mutwe kwivuza hakiri kare amazi atararenga inkombe hariho ababyeyi bibaruka abana aho kubajana kwa muganga canke mu bigo vyitanga kugira kugira ngo birere mwene abo bana ugasanga abo bana barabanyegeje ntimukabanyegeze babyeyi kuko nabo ni biremwa nk'abandi kubw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu igihugu gishobora gushika ku iterambere rirama mu gihe abanyagihugu bafise amagara meza yo mu mutwe mu kurangiza ivyo birori imigambi itatu ya mbere yakozwe ku mahimiriza ajanye n'amagara yo mu mutwe yarashimiwe Jean Dodier irakoze tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inkino umugwi iserukira gihugu w'abatarenza imyaka 18 mu rukino rwa handball uhejeje kuronka itike ryo kuzokina inkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu higanwa rya Challenge Trophy ririko libera i Nairobi mu gihugu ca Kenya Uburundi bwatsinze Uganda bitsindo 50 kuri 46 kuri no wa gatatu mu rukino rugira kabiri Floribert Nimubona amenyereza uwo mugwi avuga ko bagiye gutegura neza urukino rw'igice ca kabiri tumukurikire murano majwi yegiranije na mugenzi wacu Etienne Manirakiza twakinye n'ubuganda match ikurikira match twakinye y'u Rwanda ikomeye gose jo machi y'u Rwanda yaturuhishije idusigamwa n'imvune tuzawukina na match tuzawukina na Uganda ubunyene saa 4 zo mu gatondo zino saa tatu z'ibujumbura tuza bakinyi bagisa ibikondoka rero ni ekipe yari igabanuye gose gose gose Uri ko ari kinyo wacu Roden Cliff ataje eh, yafatiriwe n'umugwi we wa Dynamo wa basket tuzana n'abasigaye hajya muri ibyo bikondoka rero defizo zatanguye kare eh, abahungu baje mu modoka iminsi itatu tuzakina na uganda rero uno munsi turushe mugabo bagerageje kuruhuka abahungu ndababwira ati ndabazi ndabizi ko murushe na maci turakina saa sita bayishize saa yine kubera somaliya yasivye rero mufise umwanya mutoya wo kuruhuka mu ijoro turabibabwira barafungura baja kuryama bara tuja kuri maci na uganda bambwira ati imibiri irarushe kinisha umutima gira umutima rugabo mwibuke ko muserukiye igihugu igihugu kiri inyuma yanyu abagenzi imiryango babahanze amaso abahungu mu kibuga barikokora rero twatsinda uganda ibitsindo bine bara tuba tuba itike yo mu gice cya kabiri tuzokina ku wa gatanu Vugundemeshi imvugo zicanishamo imigwi zihamagarira bamwe kwica abandi zifatira ku bintu bitandukanye nk'ubwoko urukoba Dr Lorenzo Saba umwigisha wa kaminuza yanonosoye iby'amategeko asigura ko ivyo ari byo byatumye no muri kahise haba ubwicanyi bufatiye ku bintu bitandukanye na cyane cyane ku moko uwo leta guhana abagikoresha izo mvugo ngo kuko amategeko abihana mu Burundi ahari Ornella mucho. bavuga ko umuntu canke imigwi y'abantu ihamagarira abantu kwica abandi igihe bacanisha mwe imigwi bishimikije ibintu bitandukanye ahanini ubwoko ubwenegihugu gihugu canke urukoba Dr Laurent Zosaba umwigisha wa kaminuza yanonosoye iby'amategeko avuga ko ingaruka z'izo mvugo ari urwanko hagati y'iyo migwi ishikana ku bwicanyi nk'uko vyibonekeje muri kahise mu bihugu bitandukanye n'u Burundi burimwo ingaruka nini cyane bashobora gutuma abantu bamarana kubera ubwo rwango abantu babiba rero nabijya bya jenoside hajya igihe byagaragaye ko hari abakoresha cyangwa gukoresha imvugo mwene n’izo mu ntumbero yo kurwanya ko uburundi bwosubira mu njyana zibonekeje muri kahise abantu bakoresha amajambo ari bugwango bakwiye guhanwa n'amategeko bofatwa bagashengezwa mbere bakajya babahana uko amategeko abivuga aya mategeko ariho ahana abantu babibugwanko cyane cyane bashingiye ku bwoko cyangwa ku miryango ibyo rero bihanwa kuva kera mbere n'igitabo mpanabyaha cy'uburundi ingingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na gatandatu yo mu gitabo mpanabyaha niyo yerekana ingena abakoresha imvugo zicanishamwo imigwi zigahambagarira abantu kwica abandi bahanwa amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyarangirize muyavugwa mu makungu umuryango ujeje ubutunzi mu bihugu vya Afrika yo hagati CAC mu mfunyafunyo y'igifaransa waraye ugenye Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo kugira abe umuhuza mu matati ya politiki ari mu gihugu ca Chad. Ni nyuma y'imisi itanu habaye imyiyerekano yahitanye abanyachad 50 nayo inyuma y'umwaka habaye guhirika butegetsi muri Sudani imyiyerekano y'urutavana ko muri ico gihugu irabandanya abiyerekana bakavuga ko guhirika butegetsi ataka atanyungu bigifise nibindi mu makuru bavuga mu makungu tubibaze mugenzi wacu Evariste Nzikubanyana mu gihugu cya Chade inyuma y'iminsi itanu habaye ubwicanyi bwahitanye bari mu myerekano ubwicanyi bwahitanye abagera kuri mirongo itanu abagera kuri majana atatu nabo bagakomereka muri icyo gihugu hamwe na Faustin Archange Touadera wo muri Centrafrique nibo bitavye iyo nama idasanzwe yatumwe ko na Perezida Felix Tshisekedi anaramutswa uwo muryango muri kino gihe abakuru b'ibihugu bitavye iyo nama idasanzwe berekanye ishaka ryo gutorera umuti icuka kibi kirangwa muri Chade atanumwe wadonye ku rutoke mu bwicanyi buherutse biyamiriza abikika inyuma y'izo njyane za politike ataho bahengamiye abakuru b'ibihugu bo mu karere bashimira abanyagihugu bo muri cade ku ntumbero bafise yo kuganira kugira batorere umuti icuka ca politike bidaciye mu ngimba muri sudani naho abantu ibihumbi n'ibihumbi barakoze imyiyerekano kuri uyu wa kabiri biyamiriza ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na general al buhan haraheze umwaka abari mu myiyerekano bitwaza kandi ivyapa vyo kwibuka abamaze kuhasiga ubuzima mu bumanuko bw'igihugu umwanditsi Imade akavuga ko gutana mu mitwe hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro mu manuko bwa Sudani ariko imenyamenya k'ubutegetsi bwa gisirikare buriko buratakaza icizere ku Banyasudani Evariste nziko banyanka tugukengurukire mu gusozera ano makuru dusubire hariya inayirobi hariko arabera inkino za handball mu gihe batoyi mu batarinze imyaka 18 barose burenganzira bwo kuzokina igice ca kabiri gici ca nyuma bakuru babo batarinze imyaka 200 bahejeje gutsindwa n'igihugu c'u Buganda ku bitsindo 40 kuri 37 ni mu gihe ku munsi wejo bari babikoze mu gutsinda igihugu ca Kenya ibitsindo 28 kuri 30 nako kuri 25 tukivuga makuru nyene avugwa mu nkino muri no joro haza gukinwa inkino za Ligue des Champions igihe cy'isaha 3 umugwa Ajax Amsterdam mu gihugu cha Hollande uza gutamu na mu mitwe ku kibuga cyawo cawo n'umugwa Liverpool mu gihugu cy'ubwongereza ne mu gihugu umugwa Atletico Madrid wo mu gihugu cha Espagne uza kuwagendewe no n'umugwa Bayern Leverkusen ni mu gerero urukino rwitezwe ruza gukinwa igihe cy'isaha 3 nyene wa mugwa FC Barcelona uza kuba wagendewe ku kibuga cyawo cha New Camp no n'umugwa Bayern Munich akaba ino ngare rero kugiye cy'isaha indwi zibura iminota 15 duce turangiriza amakuru twa ikutura bashikiriza kuno mutaga Musaga ndabakengurukire mwege mwese mwari mwiyateza abiri ndabashimire bagenzanje dukorana mu ruganda rwo kumenyesha amakuru hano kuri radio isanganiro bafashije kuyegeranya